الحياة أقمار الليالي منار الهدى أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات أيا آه، من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Uzvišen je Allah te barake od tala i svoje neizmjerne i apsolutne milosti propisao ljudima ono što će im koristiti. Pa je propisao određene stvari koje su korisne ljudima, iako one djelovale na prvi pogled paušalno onako prosuđujući štetne, poput razvoda braka. Razvod braka je bez sumnje zlo koje nosi za sobom negativnosti. Ali je uzvišeni Allah za ožel propisao znači razvod braka da bude milost ljudima kada bračna veza nije više moguća. Pa je u tom slučaju, znači, razvod braka milost ljudima. Pa se razvodom braka spriječava veće zlo. A to je, znači, nemogućnost na nastavka, jel, života. I u tom kontekstu imamo posebno, znači, suru u Kur'anu koja govori, znači, o razvodu braka. I nazvana je, znači, tim imenom. Suratu Talak. Pa je neispravno kazati, neispravno je tvrditi i neispravno se pozivati na hadis koji se, kome se kaže da je poslanik s.a.v. rekao da je Allahu najmrže dozvoljeno dijelo razved braka. taj hadis kao hadis je neispravan lancem prenosilaca, a njegov tekst je, jedan njegov dio je oprećan drugome jer se kaže najmrže je dozvoljeno djelo najmrži halal od učenjaka u sulul fiqh islamske jurisprudencije je definicija halala mastewa tarefahu ono što je isto činio ili ne činio to je halal pa je halal čovjeku da popije čašu vode pa je popio ili ne popio isto ti je nikakve nagrade nemaš za to, niti kazne. Osim ako uz halal dođu nijeti, to je druga priča, to je drugi propis. Ali onako da čovjek pije bez nijeta, ne želeći Allahu zadovoljstvo time, ne želeći da ojača svoje tijelo, u tom smislu, jeli, i, i, i da se ovaj pripremi za, za bogobojaznost, znači to je halal. Pa ne može biti da je Allahu najmrže halal djelo. Najmrže, a dozvoljeno. To je znači ovaj kontradiktorno. Pa je talak može biti vađib, može biti sunnet, može biti muba, može biti mekru, a može biti haram. Je tako? Može ući u svaki od ovih propisa. Pa čovjeku može razvod braka biti haram, u slučaju kada razvodi se i ako se razvede nakon toga nema mogućnosti da se ponovo oženi, pa postoji mogućnost da upadne u gri. A može biti znači i može biti i mekru, može biti muba, može ući u jedan od pa ovisno znači u kojoj situaciji čovjek nađe, ali da je samo tako e, o, općenito kazano, da je najmrže Allahu dozvoljeno djelo razvod braka, to nije, to nije znači ispravno. Jer čovjek će ponekad biti dušan, znači da razvede ženu sa kojom živi. Jer je ona više ovaj, liči na ovaj, šeitana nego na insana. Kao što može biti muškarac isto takav, bez ikakve razlike poslanik sa osvijem kaže hadisu trojici Allah neće primiti dove i jedan od njih jeste čovjek koji ima ženu ružnog hlaka ne razvede žena raskala ženog hlaka nema je dva dana gdje si kaže evo me u neum na moru sunčam se ništa on pojma nema nikud je otišao s kim je otišao gdje je otišao pokupla se i ili općenito ima znači ružena raskalašen ahlak Znači, nema sa kim se nije posvađala, sa kim se nije zavadila, mahalu cijelu na noge digla, dok se nekakva bela ispomene, još znaš da ona mora imati tu prste svoje upetljane. Pa je poslanik, hvala sveme, ovdje podstakao da se čovjek riješi takvog insana. To je s jedne strane. A s druge strane, braćo, danas je postao razvod braka, znači, a, nekakva moda ili ovaj propis kao igračka u rukama muškaraca, a mnogi od njih su maloumnici. Igraju se, znači, sa propisom šerijata, ovaj, žena dok pregovori čovjeku, dok mu kaže najsitniju stvar, kaže razvedena se ti si ovako, kaže, razvedena si. Ako sam ja tako, ti si razvedena. I sliče o tome. Pa Allah je tebi dao tu, to pravo, ali ti nije dao da se igraš time, nego ti to je manet. Koga moraš čuvati? Pa čovjek treba paziti, znači, jer sklapanjem bračne veze, kada je sklopio tu bračnu vezu, on je uzeo tu ženu, kako je došlo u hadisu, u muslima, fa innakum ahaztumuhunne bitjelimetillah uzeli ste i na Allahu u riječ. Riječ la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Jer se ona ne može da za nevjernik. I nakon toga da to čovjek čuva. U protivnom će doći sutra neko ko će uzeti tvoje dijete, pa ga odvesti mjesec dana ili dva i nakon toga ga vrati tebi. Pa čovjek pije, znači izište časiše, znači piće, kojom je druge napajao. Mora okusiti to. Pa se čovjek treba čuvati, znači, a i da čuva taj emanet za koji će biti pitan na sudnjem danu predstavljena te barke od tamo. Jer ono što se može čuti, braći, u tom pogledu je zaista zabrinjavajuće. Mi smo u našem zadnjem predavanju došli do da sina, je tako? Jesmo do sina? Sin, jeste. Sina. Uzvišen je Allah, zažel kaže, Jusikum Allahu fi evladikum i zekeri mislu hazil unsejain. Allah vam oporučuje kada su u pitanju vaše djeca, muškarcu, pripada muškom djetetu, pripada koliko dvijema ženama. ako nema niko od ashabul furud sa muškim djetetom, on će naslijediti cijelu imovinu. Uzima, znači, sve. A ako sa njim ima neko, on uzima, znači, ostatak. Nakon što se podijeli, svakome koliko pripada, on dobija ostatak. Ili ako sa njim ima neko još od braće, onda dijele, jeli, pojedinačno. E, podjednako. A ako imaju se sestre sa njim, onda uzimaju sve oni a dijele po pravilu da muškarcu pripada koliko dvijema ženama. Dobro. Unuk, sina. On nasljeđuje, znači, od Mejita pod uvjetom da Mejit šta? da je umro, je li tako? Pod kojim uvjetom? Da nema babe, nema sina, tako. Da nema između njih veze, jer dok veže sa mejtom, znači neko, a taj je neko tu prisutan, on je, znači, njemu hađib, on, on ga, znači, ispriječava od nasljedstva. Neće, znači, dobiti ništa. O tome smo govorili, tako smo govorili o hađu. Brat. Rođeni brat. Rođeni brat nasljeđuje, bi ta asib, to smo kazali po srodstvu, znači kada nema, u stvari kada ta asib smo spomenuli da je to šta, da su to skupine kojima nije de, ali ko se vam definisano, znači tačno koliko im pripada znači imamo skupine kojima je definisano. Mužu, ženi, ne znam, ocu, majice, znači definisano je, imaju tačno <coughs> koliko im znači pripada. Pa brat nasljeđuje, ako mejit nema, a ni ovaj nasljednika od, od znači muške djece, znači i ako nema oca, nema znači ni sina, ni sinovog sina. Kazali smo da je ta, loza, da je, da je ta veza jača od koga? Jer je direktno vezano od brata, je li tako? Jer bratom čovjek ničim nije uzročio dolazak brata, je li tako? Jer je uzročio ili nije? Da njega nije bilo, bil bi opet brat? Bi bio ako bi Allah odredio, tako da bude. Ali da nije bilo babe, ili da nije bilo sina, ne bi bilo ni njegovog sina, znači. Da nije bilo sina, ne bi bilo ni unuka, je li tako? Pa je ta veza, znači, jača. Jača pa ga on, znači, spriječava. Ili ga spriječava ko? Njegov babo ili, znači, dedo po i ispravnije mišljenje. Znači, i dedo bi isto tu bio. Zašto je li ovdje dedo na deređi koga? Kad govorimo o spriječavanju, dedo je na deređi, on je najveća deređa uzlazna. A sino, unuk, sinov sin, on je najveća sila, on je najniža sila, zna. Pa su onda oni, znači, kako ga spriječava ovaj unuk, tako će ga spriječiti djed. Zato smo rekli po ispravnije mišljenje, u redu, je, jer tu postoji, znači, razilaženje po pitanju koga? Djeda. A može biti da ništa ne dobije. Tako. Može biti da ništa ne dobije. Ako ima ovaj nekoga uspomenuti rodu. Ima sina, ima sinovog sina, ima djeda, ima oca. Neće znači dobiti ništa. Rođeni brat. Brat po ocu. Znači narođeni brat. On nasljeđuje znači na isti način iako ovaj, znači ako nema mejit koga sina, sinovog sina, ako nema babe, ako nema djeda i ako nema rođene braće ko nema rođene, znači dodajemo uz rođenog brata ovdje, nerođeno, kada je pitanje nerođeni brat, znači po ocu, dodajemo još koga? <coughs> rođenu braću. A ako ima neko od tih prisutnih, neće dobiti ništa, neće naslijediti. Sin rođenog brata, isto tako, isto ovo što smo spomenuli, iako ima znači nekoga od rođene braće, znači ima sina, sinovog sina, ima oca ili djeda, ili ima rođenog brata, ili ima brata po ocu, ili ima rođenu sestru, neće, znači, naslijediti. To pisam. A ovaj, neće naslijediti, znači, ako ima koga? Sina. Ili ima njegovog sina, znači unuka ili ima oca, ili ima djeda, ili ima rođenog brata, ili ima brata po ocu, ili ima rođenu sestru. Znači, neće naslijediti. Oni, znači, njega sprečavaju da, znači, da naslijedi. Ako ima neko od ovih, a ako nema, onda nasljeđuje ta sibena, to je znači bez određene mjere, znači gleda se ko ima što se podijeli, onda nakon toga to što ima, dijeli se znači na, <coughs> na njih. sin brata po ocu. On isto tako, znači, gleda se, znači, ko je ispred njega. Pa ako ima, znači, neko od, od djece, ovo što smo spominjali, ili od uzlazne loze, ili rođene braće, ili brat po ocu, ili sin rođenog brata, ili rođena sestra, oni, znači, isto neće naslijediti protivno nasljeđuje ta siben, znači bez određenog udjela <laughs> definisanog precizno. Razumijete ovo, znači, kada kažemo, ženi uvijek pripada određeni dio. Žena će dobiti <laughs> od svoga muža, znači, ja četvrtinu, ja četvrtinu, ja osminu. Tako će on nje dobiti, ja polovinu, ja četvrtinu. Znači, određeni dio, tačno. Kod ovih nije taj dio određen. Iako taj dio, znači kada je određen, ne mora znači, znači da je uvijek isti šta. On varira ovisno koliko je ostavio šta. I metka. Tako. Znate ljude koji ostavi za sebe, kad se podijeli ova četvrtina i onda kaže ovaj, neka nek to ide u narodnu kuhinju. Meni se ne isplati da ja platim tramajsku kartu gore do, do, do, tako, do čarčije, da to dignem i se vratim. Ništa čovjek za sebe nije ostavio. Nije imao, a imate ljude, ostavi za sebe, kad se dijeli, znači to mora biti elita, skupina tamo ovaj, ovaj, ljudi, znači stručnjaka koji će podijeliti njegov imetak. I još ono poručio trećinu da se da kao ovaj, sadaka na njegovo ime. Tako može na poruškom kod trećinu. I tu trećinu po 15 godina je dijeli. Kogod dođe, onaj pravi tamo ne znam, islamski centar u Sarajevu, evo ti, milion. Onaj pravi u, ne znam, na Filipinima, evo ti, 500.000, ovaj tamo, evo, evo ti ovoliko, ovaj napravio džamija i nikad nisu podijeli te trećine. Znači, Allah je nekoga, jeli, obskrbio i to je, to je praksa kod mnogih ljudi u arapskom svijetu da ostavi tu trećinu i to je, to je lijep sunnet. Znači, Znači, ostavi i svojim nasljednicima, ali ostavi nešto i sebi. Jer ono što je ostavio nasljednicima, to nije njemu. To je ovaj, jer poslanik sa kada je upitan, kaže, kome je njegov ime, kome je njemu, kome je imetak njegovih nasljednika draži od njegovog imetka. Kaže, lopoznič, takvog nema. Svima je nama draži naš imetak. Kaže, vaš je imetak ono što podijelite na Allahom putu, ta trećina. A kaže, ovaj, ni metak nasljedite ono što ostavite. Ti imaš nagradu što si ga, što si ga pomogao u tom smislu, jel tako, što, što je najpreći da ga pomogneš. Ali, ali a, znači, pomaganje, znači, u ovome kontekstu trećine, ono ima, znači, posebnu vrijednost. Dobro. Amidža. Amidža, znači, znači kada je pitanje Amidža, misli se na Amidža koji je ba, Amidža, znači od istog oca i majke kao babu. Rođena Amidža, u redu. Ne znam kako kod nas titer. Kaže li se rođena Amidža kod nas? Ne znam, više, slabo više ženstvo. Slabo, a slabo bar, sa više... A, ovo nije više ženstvo, ovo je mu vahid bio. On je ženio jednu ženu i izrodio... Kad dođemo sad nerođeni Amidža, to je, taj je imao ovaj... Taj je imao dvije žene. A, Kada je riječ o Amidži, znači koji je Amidža, znači to je babin brat od istog oca i iste šta? Majke, od tvoje njene i od, o, od tvoga dede. Znači, ist, znači rođena su braća. On je, znači, isto tako ovaj vezan za skupinu ljudi. Znači, ako ima čovjek, znači, dijete ili njegovo dijete, ili ako ima oca ili djeda, ili rođenu braću, ili brata po ocu, ili sina rođenog brata, ili sina brata po ocu ili sestru i tako dalje, on, oni znači njega sprečavaju. Ako nema nikoga od oti, on može naslediti ta siben, dobit će znači jedan udio znači iz, iz nasljedstva. Što se tiče nerođenog amiđe, on će ovaj isto tako kao i znači po ocu je samo znači otac je dedo se ženio dva puta al tako pa su on narođena braća pa je on polu amiđa nekakav jel red narođeni amiđa sin od amiđe Znači, ako nema amiđe po ocu, sve što smo spomenuli prethodno, i ako nema amiđe još po ocu, uz to, jer ako njegov babo nije jel, tako živ, babo je svakako jel, onaj koji spriječava, znači, njemu da ga nastaje. Isto tako je sin Amidže po ocu, ovo je bilo sin rođenog Amidže, ovo je sin Amidže po otcu, znači, isto što smo spominjali. Hvala Muatik, čovjek koji je ovaj oslobođa robstva. On isto nasljeđuje, tako, ta Siben ovaj, nasljeđuje ako nema nikoga eh, ovaj, od nasljednika. Tako. Šta smo kazali za kada čovjek oslobodi roba? Kako ga nasljeđuje? Ako rob ima nekoga od nasljednika, oslobodio roba i rob ima oca i majku i ženu i djecu. Znači, ako ima nekoga od nasljednika, on neće naslijediti. Znači, nasljeđuje tek i to je nasljeđivanje što pokazalo šta u jednom pravdu se tako, jer nasljeđuje znači, jer obično neko oslobađa roba, tako ima par. Dok je oslobozi roba, ima par. I neće njega rob, znači, naslijediti. Što se tiče žena, imamo isto jednu skupinu koje je, znači, možemo ovdje spomenuti. To je prvo kćerka. Kćerka znači Jusikum Allah fi auladikum li dhakari mislu hazinu un sejain. Fe in kunna nisaen fe okasnatejni fe lahunne thulutha ma terek. O in kanat vahidjetan fe lahan nisu. Allah vam poručuje vašu djecu. Allah vam poručuje kada su pitanje vaša djeca. djeca muškarcu pripada koliko dvijema ženskim ili osobama. A ako su žene više od dvije, njima pripada, pripadaju dvije trećine. A ako jedna, onda ide pola. Pola imetka. Ja zulma žen. Pola imetka znači od babe ide kome? kćerci. Uvijek. Ako je samo i ako nema znači, brata. Ili braći. Ima. Znači, ako nema mejit sina, i ako ona nema sestre, Ako ima sina, onda ide omjer spomenuti. A ako ima sestru, onda, molim, dvije trećine. Onda dvije trećine. A. Fe in kunne nisaen fe u kasnetejni fe lehune thulutha ma terek. A ako su žene više od dvije, dvije pa na više, onda im pripadaju dvije trećine. Pa ako ima pet, dijele, one, one su udio, znači dijele, dijele te dvije trećine. od sina. Govorimo sad o ženskim osobama. Nećemo, nećemo nešto puno no, detaljno, ovo samo ćemo spomenuti, znači, hali stanje u kome se može naći, da imamo, znači, predstavu kako, znači, onda nakon toga kada dođe neka mesela, hoće li dobiti ovdje amidža? Ha? Hoće li dobiti amidža? I ti odmah, znači, gledaš, znači, amidža, ima li neko da bi ga šta spriječio u tome. Pa smo zato spomenuli, znači, ako nema toga, toga i toga, onda njemu pripada ovaj ta siben neodređeni, u neodređenom dijelu, ima on u dijelu. U protivnom, ovaj, jer onaj ko ima, onaj ko ima, znači, ovaj, udio, znači njemu će, znači njegov udio pripasti s tim što može biti umanjen kao ženi ili mužu uz postojanje znači djeteta kod jednog supružnika. Unuk je od sina mogu dobiti jednu polovinu ako je jedna može dobiti jednu polovinu ako znači mejit nema djeteta mogu dobiti djetećina koji je više isto tako uz isti uvjet imamo majku, majka može dobiti jednu šestinu, može dobiti jednu trećinu. Znači, ako ima dijete i ako nema djecu, i to je jasno, znači, spomenuto. Imamo ženu, žena znači dobija jednu četvrtinu. Ako on ima šta? Dijete. Ne, ima, ako nema dijete. Ako ima dijete, onda dobija jednu osminu. Pa ima čovjek ženu i ima dijete. Ima čovjek ženu ima dijete. žena dobija automatski osminu. Ima čovjek dvije žene, sa jednom ima dijete, a sa drugom nema. Njih dvije dijele jednu osminu. Bez obzira što sa ovom drugom nema dijete. Bitno je da on ima dijete. Ima čovjek četiri žene, a imao prije tamo nekakvu ženu, pa se razveo sa njim, ima dijete njih četiri dijele jednu osminu. Jer on ima šta? On ima dijete. Ne može biti svako je po četvrtina. Tako, ode sve onda. A nego, gleda se, znači šta? E, da li on ima dijete? Bilo od njih ili sa strane? Bitno je da je njegovo, znači, dijete. Pa se dijeli, znači, ovaj, na koliko ih ima, dijele se, znači, podjednako. rođena sestra. kuća sama, znači jedna može dobiti pola ako nema djeteta, mejit. Ili može učestvovati u dvije trećine, znači sa više njih. <laughs> sestra po, ma, sestra po majici, nerođena, znači sestra, isto dobija jednu šestinu ili jednu trećinu ako je sa više njih, znači da podijele jednu trećinu, ili neće dobiti ništa ako mejit ima sina ili kćerku, ili sinovog sina, ili sina od kćerke, sl. to. Sestre po ocu, isto tako, ako su same, ako nema, znači, drugi, onda su dobiju jednu polovinu, ako jedna sama dobije jednu polovinu, a protivnom dijele dvije trećine. Njena isto tako dobija oca, znači ili od majke. Iako, a, znači, po pitanju njene, to nije spomenuto u Kur'anu. Ali je došla žena kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa je presudio, znači, mahadis kod malika, kod termizije, kod ibn mađe, pa je presudio poslanik, sallallahu alaihi sallam, šestinu njoj. I u nama se je složila na tom propisu. I pitanje motika, to je žena koja je oslobođena, znači ropstva. Ne je oslobođena, nego ona koja je oslobodila nekoga, znači ropstva. Armoatika sa kesra ide na ta, znači je žena koja je oslobodila ropstva, pa ta ropkinja umre ako nije imala, znači, naslednika po pitanju, jeli, o svojih trodbine, znači, onda će ona znači naslijediti. Mi smo došli, imamo znači, ćemo par primjera, navešćemo samo ovako kratkih, znači šta je, šta bi kome pripadalo od imetka, znači pa da završimo što tiče ovoga mirasa, možda eventualno naredna dva predavanja. Znači da to riješimo prije hađa. Završimo, znači ovo poglede, mogu posle hađa početi sa drugim pogledom. <coughs> Odnosno, sa, počnemo sa zadnjim ovim dijelom ove knjige. Smo, dugo smo ovaj na, na ovom dijelu.